die openbaring wat Obadja ontvang het. So sê die Heere my God oor Edom, ons het een boodskap ontvang, en dit kom van die Heere af. Daar is een boodskapper onder die nasies rondgestuur om te sê, maak klaar, kom ons gaan maak oorlog teen Edom. Die Heere het gesê, Edom, ik maak jou klein volkje onder die volken, jy sal glad niet meer gereken word nie. Jy is dier jou vermeetelheid mislui, jy wat daar in die klipskeer is het, wie sy woonplek hoog in die bergen is, jy wat denk, wie zal mij hier afkry grond toe. Al bou jy daar in die hoogte soos een oosvoel, al sit jy jou nest tussen die sterren, ek zal jou daar afhaal, sê die Heere. As diewe of roebers in die nacht naar jou toekom, zou jy nie blij stus het nie, al steel hulle net tot hulle genoeg het, as ander jou wingerd kom afvoes, zou hulle van die drijven trosse laat achterblij, maar jij, land van Jezus, zal gefijn kan worden alles wat jy weggesteek het, sal gestroop word. Al jou eie bondgenote sal jou oor jou grense jaag en jou in die steek laat. Jou eie vriende sal jou oorompel, mense vir wie jy kos gegee het, sal vir jou strikke stel waar jy dit niet verwacht nie. Dit is wat daar die dag sal gebeur, sê die Heere. Ek sal die wijze mensen uitreeu uit Edom, ek sal die slim mensen uitreeu uit die bergland van Esau. Je dapper vechters sal bang word, die man, Al die mensen zal uitgeree worden uit die bergland van Jesu. Oor die moorde op je broer volk Jacob, oor die geweld teen om, sal jy verslaan word, uitgeree word voor altijd. Die dag toe vreemdes die bevolking van Jacob gevangen weggevoer het, het jy afzijdig daar gestaan. Toe uitlanders die poorte van Jerusalem binnengegaan en oorom begin lookies trek het, was jy aan hulle kant. Jy moes jy nie daarin verlekker het dat jou broerse dag gekom het niet die dag toe die ongeluk omgetref het, jy moes nie so blij gewees het oor wat gebeur het met die mensen van Juda die dag toe hulle omgekom het nie, jy moes nie so uit die hoogte gepraat het die dag toe die elende hulle getref het nie, jy moes nie die poorte van my volk binnen gegaan het die dag toe die ramp omgetref het nie, jy moes jou nie ook verlekker het in sy ongeluk die dag toe die ramp omgetref het nie, jy moes nie sy besittings geroof het die dag toe die ramp omgetref het nie, Jy moes nie by die kruisbare gaan staan het om sy vluchtelingen dood te maak nie, jy moes nie sy oorlevendes uitgelever het die dag toe die elende omgetref het nie. Die dag van die Heere is nabij, nabij voor al die nasies. Wat jy gedoen het, jy dom, sal aan jou gedoen word, jou dade sal op jou eie kop afkom. Soos jylle, my volk Jacob, die oordeelspeker moest drink op mijn heilige berg, so sal die ander nasies dit drink, maar sonder ophou hulle sal drink en slik, en hulle sal word asof hulle nooit bestaan het nie. Maar op Sionsberg zal daar uitkomst kom, dit zal weer een heilige plek wees. Die volk van Jacob zal weer in besit neem wat aan hom behoort. Die volk van Jacob zal die vier wees, die volk van Josef die vlam, en die volk van Esau die strooi, Josef zal ombrand en omverteer, en van die volk van Esau zal niemand oorblij nie. Die Heere het dit gezegd. Mensen uit die Zuidland zal die bergland van Esau in bezit nemen, mensen uit die Loerveld die gebied van die Philistijnen. Jacob zal die Ephraimsvelden in bezit nemen, in die veld van Samaria, Benjamin en Gilead. Diezelfde Israëlieten wat in ballingskap weggevoerd is, zal Canaan in bezit nemen tot bij Sarfat. Die mensen van Jerusalem wat nou ballingen in Sefarad is, zal die steden in die Zuidland in bezit nemen die bevrijdes op Sionsberg zal optrek om oor die bergland van Esau te regeer, en die heerskapie sal aan die Heere behoort.